beraz antolatzen dugun eh, aurtengo ateirikitze eguna zazpigarren edizioa da, eta aurten parte hartuko dute oita zazpi ikastetxek ama eskolatik lezora ino. Horra ipatzen dituzulari kolegio talizio elebidunak, dira kolegio talizio horietan, ma ba, direla gela batzu elebidunak edo soki. Ba, elebitasuna aipatzen eh, dugulaik, uh, segur da lehen mailako eskola guzietan egiazko parekotasuna badela, beraz erdia eskuaraz erdia frantsesez, uh, eh, heme sortzi ama eskoletan murgiltzea ere bada eta oroitarazten uh, dauzet ere hori eh, biziki garrantzitsua da guretako, Eta bigarren mailan beraz aipatzen duzuna, uh, ez duku mementukotz egiazko parekotasun uh, elebiduna lortu lehen mailan uh, den bezala, baina emeki-emeki denborarekin ari gira hojat eh, uh, eh, joaiten eta gero dependitzen du zinez eh, sareen uh, eta ikastetxean arabera, kolegio batzutan iruz palau uh, ikasgaiten dira eskuaraz, eskuara hizkuntzaren gain, mhm. bertze batzutan ikasgai bat bakarrik, beraz biziki guti, beraz bada, bada desoreka bat ikastetxean eh, arabera, eta Euskaraziak elkartearen uh, eh, keska eta aldarikapen nagusia hortan da. Mm. Zinez, egiazko parekotasun elebidunan lortzea bigarren mailan. Mm. Mm-hmm. Somat ikasle horotarata? Horotarat, eh, beraz, eh, eskola, kolegio eta elizeo katoliko elebitun horietan, eh, badira, irumila eta berreun ikasle gutxi gora bera, horotarat. Progresioa hor azken egun urte hauetan, emendatzen ari da edo mantentzen orain? Uh, emendatze tipia, tipia bada, uh, egia erran, baina uh, egia erran ere, ez da mementukot se askan edo irakaskuntza publikoan den uh, emendatze uh, gogoja. Mhm. Beraz, ari gira, emeki emeki uh, kopuru horiek emendatzen, eskaintza garatzen ere, emeki baina segurki. Mm Eta orduan, uh, ateidek dira, uh, e, eskola gehienetan, hor, uh, Bai, eskola gehienetan eta sustut bost txaretan hori bizik importantea zaiku, izaitia eh, eskaintza bat uh, eh, bizkuntzetan, beraz saile biduduna, uh, eh, iparalde guzian, siberoatik uh, lapurdiko kostaldea arte, beraz uh, izanen dira ateirekitzeak bea besarean, errobi, azparneko lujaldea, urdazuri baita ere uh, basena bajeko ikastetxe gehienetan. Mhm. Eta hor dion, larun Ate ateidikitziak egiten uh, baitira, hor, eh, eskola guzietan, nola pastuko da? Beraz, ikastetxe, oita zazpi ikastetxe horiek, uh, bortak zabaluko izuzte goizian bakarrik, uh, ikastetxe bakoitzak uh, eh, kudatzen ditu uh, bere pre, lebiduna presentatzeko manera, ordutegiak ere, beraz ikastetxean arabera edo bederatietaik, amajetaik uh, eguerdi, eguerdiak karte. Uh, izanen dira eskola, kolegio eta liceo batzutan burasoen lekukutasuna, uh, eh, irakasleak aurkeztuko dute nola pasatzen den konkretuki uh, ama eskolan uh, den dena eskoaraz delarik edo bizkuntzetan egiten delarik ere konkretuki uh, zeiten den eskoaraz, ze frantzesez, hori ere ikastetxean arabera ez da berdin, zuzendariak ere gehienak hori izanen dira, Beraz, uh, izanen dira, zinez gauza biziki konkretuak eta helburu nagusia da burasoen dituzten uh, eh, kesker ahapostu konkretuak uh, emaiteko.